81 Odgurmishning o'gdilmishga pand nasihat berganligi aytiladi so'zim shu behud bomma ay qarindosh hayoting va umringni yomon ishlar uchun behuda zoya qilma to'g'ri bo'l to'g'riliq yo'lidan adashma bu yo'l orzu tilakka yetkazadi buni bil barcha jalliqlarga mehribon bo'l dilingni va tilingni tuz tutib xudoga ibodat qil dunyo g'emini ozroq qil ibodatni ko'proq qil oldirg'anda tamkin bo'l g'azablanganda muloyim bo'l o'limingni unutma tayyorliqingni qil o'zingni unutma tub əslini bil. Dünyaya aşközlük bilan ko'z tashlama Bu dunyo qalıdı, sən pişayman bilan yig'lab ketsan xudoning hukmiga rozi bo'l beshing'i nimikasi ko'tir payti kelganda xalq foydaliq bo'l to'g'ri so'zla va'dang to'liq va ishonchli bo'lsin nodon kishilarning va'dasi yolg'on bo'ladi ochiq chiroy shirin so'z yaxshi qiliqliq bo'l shundoq qilsang davr kulib boqadi baxt keladi sehiy va kamtar bo'l kishilarga non tuz yegiz kishilarning aybini ochma yo'gap yo'shirg'in havoyi havasni bos g'azabing kelganda o'zingni tut vujuding agri yo'lga mangadigan bo'lsa uni yig' o'z foydangni ko'zlama xalq foydasini ko'zla eg'ringni xalqqa ortma o'z yukingni o'zing ko'tir mol tovarlaringning hammasini o'zing uchun sadiqa qil xalqingni shodxoram qilg'in ay ulug' olim qara kishilarning sarxili kishilar uchun pidoi bo'ladi so'yimlik dinini qurbon qilish badaliga kishilarga shodlik tilaydi bilimlik aqlliq mingisi o'tkir tanlangan sarxil kishi bak yaxshi aytgan foydaliq kishi kishilarning sarxilidir mehribon kishi bo'lsa kishilarning ulug'idir qara kishilikning nomi ikki narsadan iboratdir biri mehribonlik yana biri sehiy bo'lib mol berish qarag'ina aql buningdinmi yaxshiroq so'zlaydi aqlning yo'lini tutsa foydasi ko'p bo'ladi sehi deyishidu sehi degan kim sehi jinini pido qilib kishining haqqini ado qilg'uchidir oltin kumush ulashtirsila sehiy bo'lavermaydi sehiy dinini xalqqa pido qilg'uchidir sehiy odam xalqi mol tovarini suvdak iqitsa xalqni yugurish berib uning atrofiga to'plashidi dunyoning shon shuhrati ikki narsadan iborat biri mol dunyo yana biri bo'lsa yuz obro'ydir bu ikkisiga ega bo'lib ming yil yashasimi oxiri o'lim yetib kelganda ahvol boshqacha bo'ladi avom puhroning himoyasiga ega bo'lsa baglik yuksiladi ko'tariladi uzangi mahkam bo'lsalar chavandoz tizginni ching tutalaydi mana dunyo davlatning avomning darajasi ana shu buningga yetishgili bo'lmaydi yetishganda bag ham bo'ladi Özünü köşmeni hesapla. Senin namın köşmendur. Ahir bir kuni seni ko'chirgacha ölüm yetib keladi. Ko'chirgan kishi o'rda saray yasamaydi. Yo'lovchi kishi yil oylab yo'lda to'xtamaydi. Ey qirindosh, o'zingni bir yo'lovchi deb hisobla. Ortiq şatlanma, to'limi kulib ketma. Bu dunyo o'tkinchidir, sana qonmaydi. Сән өлгічсән, өлідіған күнің бәлгісіз. Өлімнің тырнықы даим тәйяр тұрды. Ғаплетті жүргенде қармықы дәрхал иліду. Bu dünya bir aşdır. Bu aşni yigenlerinin namını özün eğit. Menin eğitişki cüritim yok. Tilek arzulağa толы intilme. Havayı hevesini yığ. Kişilerin gayvetini kımma. Tilini kekeş kıl.'' ko'ngli sagak kishi nima deydi angla bu so'zga amal qilinsa ziyon kammaydi tilak orzularga intilish bak shirindir lekin shirinning ati ochiq so'riqimi ba shiringa tetiqsiz totliqqa ochiq ko'tarilishga tushish egizga ба. ba bu dunyo tamoman qizning xulqiga o'xshaydi u алдап aldab qo'ymasin ay xushbeil Саңа оқшыған талайланы набыт қылды. Әлейдек талай бәгләні у дүнияға көчірді. Сіләге көз тікті, қолыны бәді. Әмді сән ғапыл болма, әй қылықы мұлайым. Немі бәген болса, бәрі бір яны алыды. Қанчілік топлыған болса, бәрі бір яны чачыды. Қанчілік күлдірсімі бір күні яны жиғылы тұды. Қанчілік ронақ тапқызсымы, яны бұзуды, вейран қылыды. bu dunyoning qiliqi jafo qilmishi pastkashlikdir yo'riqliqi ozroq butun borliqi tutundir yasinib kishiga o'zini ko'z tutdi ko'ngil beribdi qo'ysang tirajab turib oladi shekar bilan parvish qiladi ochiq zahar beradi bevafo baxtning qilmishi ana shu ay dona mashhur taqvodor nima deydi angla yomonliqdan ehtiyot qil ay davlat egisi qiyb qiladigan dunyoga ko'ngil berma saqlan bu dunyo jafo sag'uchidir ay sabrchan qara bilimlik aqlliq zehni to'lg'an tanlangan sarxil kishi bak yaxshi aytgan bevafo baxtga ergashib to'g'ri yo'lingdan adashma diqqat qil baxt ishonchsizdir qiliqini o'zgartidi dunyo davlat kunlari bir ko'langudir ko'langa birligada ravrus turmaydi diningni qadrla bu dunyoni qadrsiz tut dining seni qadrli qiludi ay bilimi daryo rohat parog'atingga maftun bo'lma xushal bo'lma o'zingni tut xudoni yodlab ibodat qil uningga seg'in ay qarindosh davlat seni mast qilmasin hushingga kelganda shubhisiz ko'zing yoshga to'ladi bu xalq beginimidaydu deydi angla uning aqli yetilib so'zni sinab so'zlagan davlat kelib kimni mas qilgan bo'lsa qora yer qetig'i kirganda noli qilib yuragi yeriladi ulug'liqqa mas bo'lib kim noloyiq ish qilsa keyin qora yer qetida azobini tatidi yigitlik va boylik yoki baxt mastiki sharob mastikidan battardur ay irodalik kishi agar mayxo'r may ichib mast bo'lsa uxlab qolsa mastlikka uyqusida yeshilib ketadi bu davlat mast qilsa kishi uzungacha o'shig'a kammaydi o'lim tutmig'icha uxlaydi uyg'onmaydi noming qul ekan san baylarning ishini qilma o'zingning qulligini qil ay yaxshi kishi hayotlik kuning bak uzun emas ulug'liq shuhratimi bak uzoq davomlashmaydi necha ming yil yashasimu odam o'lidi bir biriga tutashgan badan parchalanadi buning taqlidan amdi bu so'zni angla buni esingda tut sal qarama tilak orzu ne'matlardan san tugal bahramand bo'lsangmi obiy hayotni tepib ichib olgan bo'lsangmi qo'lingni so'zib agar osmon gumbizini tutsangmi beshing osmonga taqashgan bo'lsinu yana yada turasan Sana doğru söz kılay, ey qarindosh. Senden nimini yoshiray, ey sirdishim. Kara, bu dünya melini turlik nozu güzel go'zal yuzlarni, yiqimli ve va kişi kandak mı so'ymisin? Rohat, or, ne'matlarning hammasini tashlashim uchun vafosiz dunyo menga bu ishiklarni yaptı. Bu dünya kişini xudodan yiroqlashtiradi. yaxshi ishlarni qilg'izmaydi qilishga yo'l qo'ymaydi mana shu qo'rqinishdan donolar dunyoni tashlab jahon kezib mushaqqat chekib yugurib yurudi ba'zisi tog'larda yugurib yurudi o'nkirni makan qiladi yemiki o'tchib ichishi yomg'ir suyidir ba'zilari bayomon kezib yugurib yurudi xudodan qo'rqib hasrat chekidi ba'zisi jandakaygan mukchaygan ba'zisi ko'zlari yoshli qoldi jahon kezidu ba'zisi osh tomoq yemay o'zini jutitidi ba'zisi kechida yotmay tik turib tong otqizudi sagak kishilar ana shundoq yurudi biz behud g'aflatda qolgan kishilarmiz ay qarindosh san endi o'zingni ko'zatgin dunyo sening bo'ldi boshliq bo'lding havoyi havasni boz aql ishlatib nafsning bo'ynini siq arlik nishonasi aql balgisi ana shudir bu ikkisi bilan ar kuchini yo'qotadi buningga kim qul bo'lsa azob chekishga majbur bo'ladi shundoq qilib man bugun ayrilib ketyaptiman seningmi boradigan yo'ling shu kal yaxshilik qil yomonga qetilma ish harakatingni yaxshi qil Yamalla işkili dünyada özüge palaket keltirudu. Ölümdün avval işlerini püttürgen dili pişik kişini mi deydu anla. Ey yamallık kılıçta buğra tügüdek yüreklik insan, yamallık kınma. Yamallıkның nesebisi oğudur. Ey kang yolgu igi boğan halk öktimi, ölüm tez yetip keledu, amal çarısını kıl. Ey men men digüçi, meni söy digüçi insan.'' ölümge hazırlan. u seni bek so'ramoqda ey bu dunyoning aş tamaxo'r quli o'lim seni tutishni tama qilmoqda o'dg'irmish so'zini davom qilib dedi ey qarindishim hasrat bilan Bugün bugun ikki narsaga için echinmoqdaman biri bir xudo ibodati qilyotidi ikkinchisi egamni tilimda yod etolmadim Бүгін я әті көзім юмылса, мән сіләнің дуайыңлаға мұқтаж болымен. Дуады мені ұнытма, әй қырындаш. Мәндің кейін сәмі ізбесіп келесен. Мана, менің әхвалымны көріп атсен. Саңы ибрат болсын, amal çarısını kıl. Elip ketkili ölüm geldi, həsrət bilən ketivat hemen. Məndən keyin sana kelidu, sanmi tayyorlik qil bugun hasrat bilan judo bo'lmoqdaman yana qachon ko'rishimiz buni xudo biladi o'lish vaqtida beshini yaga urib nolag'an o'lgi chekishini nima deydi angla pushaymon bilan o'lyotiman ko'z nurim oqmoqda bu o'lim halovatimni halovatsiz qilmoqda o'limdan keyin meni ichki yo'l kutadi ikki yo'ldan qaysisiga boramankin xudo biladi yana ta'kidlab aytdi ey mehribon qarindosh mening qayg'ularimga san ko'nglingni bearom qilma mandan keyin yig'lama ko'nglingni tushirma ko'nglingni bos duo qil jur'atlik bo'l ortiqcha yig'izori qilma o'zingni savrchan tut bu xudoning amridir tilingni yig' yur endi qaytib uyingga bor g'am qayg'u bilan ko'nglingni azoblama sanga barliq kerakli so'zlarni aytdim so'zimni unutma ey tuz ko'ngil alika meningdan salom yetkuz bu oxirgi salomimdir ey bilimi komil o'gdilmishning o'dg'urmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi man seni tashlab qandoqmi ketaman eg'ir kesal bilan san yolg'izlikda qandoq qilasan ey nasabi ulug' o'dg'urmishning o'gdilmishga javobi o'dg'urmish yana dedi amdi kat mening qayg'imni yema ey o'g'il egamning yodi kupoya u tasalli bagichi do'stdir tangrim ko'rib turib tashlab atmaydi ishimni puttiradi xudo kimni yaxshi ko'rsa aziz qilsa uning hamma ishlari yaxshi davomlashidi ko'p ishni ko'rib ko'zi pishgan to'g'ri so'zli kishi bak yaxshi aytgan xudo kimga inoyat qilsa hamdan bo'lsa ichki dunyo uning bo'ladi baxt topidi kim xudoning fazilatiga tamoman ega bo'lsa ichki dunyolikqa erishidi ahvoli yaxshi bo'ladi ey jasur اشت xudo kimni یا keyin u بور بولم yoki ko'k bo'ri bo'lamdu baribir o'dg'irmish so'zini tugitib dedi ey qarindosh yur qaytib ket salomat bo'l ko'zingdan yosh to'kma o'gdilmish o'rnidan turib o'dg'irmishni quchoqladi so'yib yig'ladi ko'zidan yosh to'kdi خرا yig'lab u yerdan chiqdi etini mindi o'yiga qarab mangdi etidan tushib alam va xafa holda uyga kirdi shodlik ketib ko'ngli qayg'u bilan to'lgan edi diqqat qilsang inson qanchalik mungluq ha shodliqqa oz butun vujudi qayg'u makonidir hamma tilikiga erishsa shodliqqa kuldirudi agar qayg'u kelsa hasrati yig'latadi so'yguniga erishsa so'yinib kuladi agar judo bo'lsa qayg'u bilan qoladi ba'zida visol shodliqqa maftun qiladi ba'zida piroq alimi yig'latadi dunyoda piroq alimidanmi qattiq nima bor piroq alamlari dengizdinmi cho'nqur tirik turib ayrilsa yana tepishidi izlab oqtirib qayta diydor ko'rishidi hammadan qattiqroq judolik o'limdir o'limga amal yo'q uni qoral bilanmi to'sib bo'lmaydi har narsaning piroqi yaqin yoki yiroq bo'ladi o'limning piroqi bo'lsa uzun piroqdir buningga taqlid qilib munu betni o'qi o'qigan siri ma'nisi teximi ichiladi Həmmədən qattıqraq cudalıq ölümdür. Onundan köz qarçıqları pıraq içeri yaş döküdü. Tirik üçün cudalıqda vesaldın ümit ba. Ölgen kişi şübhisiz vesaldın yıraktır. Ögdülmüş yedi içti biraz dem aldı. Andın ornudun turup namısını ötüdü. Quyaş yerge inişdi ve yüzünü yoşurdu. Asman quyaşının izine bastı. o'gdilmish to'shak saldı, yotdi uyqusi kammidi qayg'u hasrat bilan ko'zini yummidi qo'pib o'ylig'i chiqdi ko'z yeshi mag'zini yudu. Dünya yüzü habash yüzünün rangiga kirdi yana o'yga qaytdi to'shakka kirdi hasrat bilan to'lg'inib yana biraz yotdi romi qizi yüzünü yagı yoshurdi Dünya yuzi zangi yuzidek qopqora bo'ldi uyqusi kammidi o'rnidan turib atrofga boqdi Öker yulduzi pastga tushib kecha oxirlashib qolgan edi ko'zini ko'kka tikib uzoq vaqt qarab turdi qora tun qorong'ulashdi zodi yo'rimidi yana ozroq yotdi keyin uyg'unib o'rnidan turdi yuqoriga qarab ko'k sharqdan qora qush yulduzi chiqib yuqori o'rladi dushman o't yoqqandek o't ko'tarildi yetti tikan yana beshini yuqori ko'tardi yildiriq yulduzi oyg'irg'a to'g'ri egildi arantir beshini yerga yaqin agdi quyosh beshini ko'tarib yo'ruq yuzini ochdi o'gdilmish yana o'rnidan qopdi pokiz yo'yinib tarandi namoz o'qidi virtni to'liq tamomladi dunyo yuzi oltin rangiga kirdi osmon yuzi o't yolqinidek qizardi to'nni kaydi darhol etini tutib mindi o'ydan chiqib yana o'rdaga qarab mangdi etidan tushib oldirash o'rdaga kirdi ali chaqirdi u o'zini tutgan holda oldiga kirdi ali qarab o'gdilmishning ahvoliga nazar soldi bu yaxshi odamning ko'ngli tushkundek ko'rindi Ali'nin ögdülmişke suali. Ali dedi, Əmdi əhvalın qandaq, seni qəmkin görüvatəmən əy təmkin. Bugün könlüngi qandaq dərd yükləndi. Mağlıyımdın xapılıq alamətlərini görüvatəmən. Nim üçün qızıl məğzin sarğaydı, dünya sana qandaq əndişlərini yüklədi. Texi bəxt səndin yüz örmədi. Bivapa dünya, dəvlət sana helimi külüb baxmaqda.'' sen uchun palakning chaqi to'g'ri aylanmoqda oy kun zamon sening orzuingcha tug'moqda ey botur man sanga qosh qopiqimni turmidim sanga mamnunlik bilan kulib qarayman sanga kim bunda qayg'u alam yetkizdi ahvoling qandoq nima so'zing bor ey o'g'il mushundoq bir vaqtda bu qandoq qayg'u manga aytgin buni bilay ey egri besiq kishi Саңа мұшаққат яки қайғу әлем есі, мен қандақмы құшал қорам юрәлеймен. Өгділмішнің әлейкі жауабы. Өгділміш жауап беріп сөз башлады. Қайрындішінің кесілі әхвалы қандақ икәлікіні әйтті. Өзінің бағалықыны вә немі көгәлікіні, pand nasihatining nima ekanligini so'zladi aligning o'gdilmishga suoli alining ko'ngli buzildi yeshi to'kildi vo dariha u yaxshi kishi edi dedi tangrim uning jinini o'ziga ato qilsin uning teni va qinini xo'ratmasin yana dedi uning ahvoli hozir qandoq uni qoldirib kelishga qandoqmi ko'ngling unidi uni kim ko'zitudi kesiliga kim qaraydi kesal bilan u qandoqmi yolg'iz yotidi nemishqa savr qilib u yerda biroz turmadi shu ahvolni ko'rib uni kimga tashlab qo'ydi o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib shundoq dedi ay bilima daryo bu so'zlarni man uningga aytdim meni qaytirivetdi so'zimga kirmidi so'zini rad qilib boqdim kuchim yetmadi aligning o'gdilmishga javobi alig dedi tangrim uni saqlag'ay shipoliq ato qilib o'rnidan turg'izg'ay u ko'ngli va fikrini xudoga beg'ishlagan bir xudo uning ajrini zayo qilmag'ay ey o'g'il har qandoq qul hamma narsadan yuz o'rasa o'zi yaratgan egasiga seqingan bo'lsa shubhisiz uni bir xudo o'zi saqlaydi tilikini beradi yaxshi nomga ega qiladi buningga taqlidan bu so'zni angla ko'nglingni tutib amaliyatga tadbiq qil hamma narsadan qo'l uzib xudoga seg'in diling va tilingni pok tut harakatingni toza qil xudo hamma tilikingni tal to'kis beradi shaytonni mag'lub qil xudoga o'zingni topshur ali yana dedi Әй өгділміш, қайғу әлем білән қапы олып үрмә. U yaxshi kishi edi, yaxshilarning beshi edi. Agar o'lsa, Xudo uning ishini oson qiladi. Ey dona, bu ish ati bizgimi keladi. Hayotimiz qandoq o'tdi, nima qildik deb qolamiz. Esat. O'z yigitligimizni behuda o'tkizdik. Esat. vujudimiz qalbimiz o'y fikrimiz yomonliq bilan o'tdi o'tgan hayot bugun tushga aylandi qandoq o'tgan bo'lsa shuningga yarasha javob keladi endi qolgan hayotni behuda o'tkazmaslik orzu havaslarga ko'ngil bermaslik kerak qandoq qilgan bilanmi oxiri o'limiz o'lgandan keyin ming xil pushaymonlar bor bugundan e'tiboran san sirti turib xalqning dadini angla shafqat qil shundoq qilib menimu o'zingnimi qutuldirg'in buning badiliga xudo yaxshi yo'l ato qilg'ay ey tamkin mijaz xudoning qullariga mehribon kishi nima аңла. angla kim yaxshilik qilsa yaxshi javob oladi xudo cho'qim yaxshilik ato qiludi ko'zingni och kim yomonlik qilsa o'ziga qiladi u yomonlikning javobimi yomonlik bo'ladi yomonlik qilishni xohlasang yur yomonlik qil bilginki u yomonlikning javobi seni yig'latadi o'gdilmishning aligi javobi o'gdilmish javob berib dedi alik shunchalik pand nasihat qilgan ekan xalqqa yurgizilgan qonun aman yaxshi bo'ladi xudo bu baglikni o'ri tutib turadi ali ko'p yashasin baxt saodatman bo'lsin jon tinim butun vujudim aliga pido bo'lsin o'lgicha kishiga yaxshi nom nisb bo'lish uchun qodir egam yaxshi nom bilan umr surishga nisb qilsin o'lim yoqidan tutishga tayyor turdi o'zingni g'aflat uyqusiga tashlama bilimli kishi bak yaxshi aytgan taqvodorlik yo'limi shundoq bo'ladi bu ko'rinmas ajal yo'shirinib turadi g'ofillar umidda turganda tuyuqsiz hujum qiladi kutilgan ajal bir kun yetib kelganda yaxshi yomon hammasi qora tuproqqa aylanadi alining o'gdilmishga javobi ali dedi tangrim bugundan e'tiboran manga tavfiq bagay qonun turg'izg'ayman ali biroz o'ylanib so'zini tugatdi o'gdilmish o'rnidan turib u yerdan chiqdi o'gdilmish yana bir qancha kun sabr qildi qayg'u hasratga cho'kib yurdi qerindishining hasrati bilan qayg'urib rangi sarg'oydi o'zi judab ketdi lekin qayrindishi uchun ortiq savr qilolmadi yana bir berib qayrindishini ko'gisi keldi o'rnidan turib alik huzuriga mangdi alik chaqirdi o'gdilmish oldiga kirdi o'gdilmishning alikka suoli alikka iltimos qilib man bugun qayrindishimning oldiga berib kelishni xohlayman dedi uning ahvoli qandoqkin ko'ray mening qerindishim tirik bormikin aligning o'gdilmishga javobi alik dedi ba'zan to'g'ri qilgan bo'lasan qarindoshlik yaqinliq rishtisi shudir yur mening uchun ko'p ahvol so'ra kesilini kö ko'nglini xushal qil o'gdilmish u yerdan хоп deb qaytib chiqdi o'yiga kelib bir oz dam oldi ozroq osh taom yedi va etini tutib mindi qayg'u ichida qarindishi tarafga qarab mangdi yaqin kelib etidan tushib piyoda mangdi darvozaga kelib chaqirdi ijozat so'radi